Ve yut'imûne ta'ame alâ hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Miskin demek burnunu sümüyor manasına değil. Akşama yiyeceği olmayan. Kızansız. Garip. Çalışmak istiyor. Bir de var ki kendisine dilenciliği ve istemeyi alet Onların yüzlerinin etleri olmayacak yövmü kıyamette. Geçen gün ben Eskişehir'e gitmiştim. Orada mevzuya para verecek oldum. Parayı kabul etmedi benden. Niçin dedim. Haram mı benim param? Ondan değil dedi. Ben annenden işittim ki dedi. Meczup soruyor bunu bir kişinin evinde üç günlük yiyeceği varken yardım kabul etmek yevmi kıyamete rezil olmaya işarettir dedi. Önce alamam efendi hazretleri dedi. Al başkasına verdim. Yok dedi. Aldım sana verdim dedi. Gerisi ona bana verdi. Acaba anlatabildim mi? Haram haram demeden toplayanlar, karınca gibi biriktenler, sonra yemeden gidenler hesabını vereceksiniz.